33 միլիոն աստված մեկ երկրի համար։ Շատ չէ արդյոք։ Հնդկաստան։ Շատ շատերի երազանքների երկիրը։ Թվացյալ գունագեղ դրախտավայր, ուր միահյուսվում են ծիածանի բոլոր գույներն ու կախարդիչ հեքիաթներ հյուսվում։ Գույներն այդ բոսոր, ծավի, նարնջի, հմայիչ գեղեցկուհիներ են երկնում եւ առասպելական ուժ ունեցող տղամարդիկ անհնարինը հնարավոր են դարձնում, մշտապես իրենց զգացմունքային հաղթանակը տոնելով։ Սա ֆիլմերում, քանզի Հնդկաստանը բոլորի մտահորիզոնում պատկերվում է որպես ռոմանտիկ սիրո, սրտահույզ երգերի, տարփալից անձրևի եւ իհարկե վրիժառության հանգրվան։ Այստեղ են ստեղծվել պարոն 420, թափարաշրջիկը Փղերը մեր բարեկամներն են, սանգամ, փոշու մեջ ընկած հատիկը, բոբի եւ այլ սիրված ֆիլմեր, որոնք համաշխարային հանրությունը դիտել է իհարկե, ոչ առանց արցունքների ու չափազանց մեծ սիրով։ Երկիր, որն աշխարհին է տվել այնպիսի սիրված դերասաններ, ինչպիսիք են Ռաջ Կապուրը, Ռիշի Կապուրը, Ամիտ Բախբաչյանը, այլք Հնդկաստանը հերվից դրախտավայր է թվում, քանզի ռոմանտիկայի բոլոր խաչուղիները դեպի այս խայտաճամուկ, տարօրինակ երկիրն են տանում։ Իսկ ինչ է կատարվում փայլուն թվացող կադրերի ետևում։ Այնտեղ, որտեղ ստվերն ավելի շատ է ու լույսը չափազանց ժլատ։ Վերադառնանք մեր կապարանոց իրականություն, որտեղ ամեն ինչ այլ է ու ոչ գունազարդ խափեություն։ երկիրը, որտեղ արարել է Ռաբինդրանաթ Տագորը եւ գույնզգույն հեքիաթներ հյուսել, այնքան էլ հեքիաթային չէ։ Երկիրը, որում ղեկավարել են Հնդկաստանի անկախացումից հետո առաջին վարչապետ Ջավահարլալ Ներուն, վարչապետ Ինդիրա Գանդին, հայր ու դուստր։ Օտար քաղաքակրթությունների քաղաքացիների տեսանկյունից ապրում է շատ տարօրինակ կյանքով, որն աշխարում իր բնույթով եզակի է ու միակը։ 33 միլիոն աստվածներ ունեցող երկիրը շքեղաշուկ, անկրկնելի տաճարների կողքին ունի այնպիսի թշվառ կենսակերպով ապրող, նաև փնթի բնակիչներ, որ երևակայելն ուղակի անհնար է։ Թերևս այստեղ մաքրության աստված չկա միայն, այստեղ սրբություն է խորհրդանշում նաև սուրբ ծառը որը, ինչպես պարզվեց, Ռեհանի թուփն է։ Զվարթնոց միջազգային օթանավակայան, հաճելի իրարանցում, ապա թռիչք դեպի արաբական էմիրության շարժա քաղաք։ Այստեղ պետք է մի քանի ժամով կանգ առնել, քանզի Նյու Դելի մեկնող ինքնաթիռը թռչելու է միայն 4 ժամ հետո։ Բիզնես սպասասրահ, ուր խռնված են ամեն ազգի ներկայացուցիչներ, իրենց տարաբնույթ կոլորիտով, նաև Հայաստանից մեկնող խմբի անդամները, ոմանք բազմոցներին փռված հանգստանում են, ոմանք խորասուզվել են համացանցի լաբիրինթոսում։ Մի բեղավոր հնդիկ տանտիրոջ իրավունքով մեկնված կաշեպատ բազմոցին խռմփացնում է անվրդով, դղրդացնելով հսկայական սրահը։ Ոմանք սրտնեղում են, ոմանք ուղակի ծիծաղում։ Ի վերջո ազդարարվում է թռիչքը։ 4 երկար ուծիկ ժամեր եւ վերջապես օթանավի էլիպսաձև լուսամուտներից ուրվագծվում է Նյու Դելին, որքան հիասքանչ, նույնքան էլ տարօրինակ։ Քաղաքի հարավ արևմտյան կողմում գտնվող Ինդիրա Գանդիի անվան միջազգային օթանավակայան։ Մաքսակետեր հոգնեցնող ու պատասխանատու ստուգումներով եւ վերջապես Նյու Դելի, Հնդկաստանի մայրաքաղաքը։ Բնակչությունը 1.1 միլիարդ։ Պետական լեզուն հինդի, անգլերեն, դրամական միավորը հնդկական ռուպի։ 100 դոլարի համարժեքն է 6300 ռուպին։ Փետրվարի 2-րդ տասնօրյակին այստեղ օթի միջին ջերմաստիճանը +25 աստիճան է ամռանը կլինի պլյուս 35 աստիճան։ Հայազգի զբոսաշրջիկները պետք է մի քանի 100 մետր ճամպրուկները քարշ տան, քանզի ավտոբուսների կայանատեղին բավականին հեռու է։ Սակայն պետք է կանգ առնել մի պահ։ Այստեղ միջազգային անակնկալ է հասունանում հայ նազելի օրյորդի եւ հնդիկ գեղեցկադեմ երիտասարդի միջև, որն ամեն պահի կարող է վերաճել զուր զգացմունքի հայկական խմբի աղջիկներից մեկը, ով հնդկական կենցաղի եւ բազմաբարձ սովորույթների գիտակ է նաեւ, պետք է հանդիպի եւ հյուր գնա համացանցով տարիներ առաջ ծանոթացած ու այժմ իր մտերիմ ընկեր դարձած հնդիկ ընկերոջ տուն, ով օթանավակայան էր եկել գեղեցիկ ծաղկեփնջով։ Թվում է հնդկական ռոմանտիկ սեր է հասունանում արևելքի բոլոր խայտաճամուկ հրապույթներով։ Հնդիկ ընտանիքը հարազատիպես պատրաստվել էր հայուհուն դիմավորելու եւ նրան ճամփել։ Արևելյան մի շարք քաղցրավենիքներ եւ գազարի հալվա հետը դրած։ Տաք ու գոլ գիշեր, արևելյան անուշաբույր, մեղմ քամու հետ հերուներից եկող եւ հետաքրքիր բացահայտումների անհամբեր սպասում։ Առաջին բանը, որ արեցին զբոսաշրջիկներն ավտոբուս բարձրանալուց հետո, նարնջագույն ծաղկի շղթաներ ընդունելն էր։ Ի նշան հյուրընկալության հարմարավետ տեղավորվելն ու Սանջի Սինգխի հետ ծանոթանալը։ Սանջի Սինգխը զբոսաշրջիկների էքսկուրսավարն էր Հնդկաստանի պատմության կրթությունը ռուսաց լեզվով ստացած մասնագետ։ Խոսում էր կոտրատված ռուսերենով ու համենայն դեպս ասելիքը հասկացնում։ Այստեղ տարին ունի 3 եղանակ՝ գարում, ամառ եւ անձրևային։ Սա Սանջի Սինխի թիվ 1 մարգարեությունն էր։ Զբոսաշրջիկները հյուրանոց հասան եւ տեղավորվեցին, երբ արդեն լուսանում էր։ Առավոտ էր ու արևը բերկրանք էր հունցում։ Երկինքը ծավի կապույտ էր, հիասքանչ ու տաքուկ։ Կատ-կատ արևը սողսկեց բոլորի հոգիները։ Արևը տաք էր ու բոլորի սիրտն էլ էր տաքուկ։ Ջերմ սպասումն անհամբերություն էր երկնել։ Ժամը 11-ին խումբը շարժվեց դեպի հին Դելի։ Քաղաքի այդ տարածքն աչքի էր ընկնում նախ ահավոր թափթփվածությամբ, ապա արևելյան ծանրաբեռնվածությամբ։ Մարտիկ, ավտոմեքենաները, ռիկշաները, կովերը միախառնվել էին իրար եւ զարմանալիորեն յուրաքանչյուր նոթագալար գտնում էր իր ճանապարհը առանց բախվելու մյուսին։ Փողոցներն անասելի կեղտոտ էին, անմխիթար վիճակում։ Ամենուրեք կուտակված ու փողոցների, մայթերի ողջ տարածքներով թափված աղբը, փողոցային առևտուրը, արևելյան մրգերի բացօթյա վաճառքը, փողոցում եփվող կերակուրների հոտն ու գոլորշին, մարդկանց Երուսերը կատարյալ խառնաշփոթություն էին ստեղծել եւ ամեն ոք քաջ գիտեր իր անելիքը։ Զբոսաշրջիկները նստեցին ռիկշա, որն իրենից ներկայացնում է հեծանիվ Ետնամասում կարքի նմանվող զույգ նստատեղով։ Ռիկշաները վարող հնդիկները դրանք քշում էին ուժերի գերագույն լարումով։ Իսկ հնդկական սերիալներում ցուցադրվող ռիկշաները ավտոռիկշաներն են։ 3 անվադողով եւ էլեկտրականությամբ գործող, հիմնականում կանաչ գույնի։ Այնուհետև Այցելություն էր սպասվում դեպի Հինդելի ամենամեծ իսլամական մզկիթ։ Այստեղ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր տաճար մտնելիս, անհրաժեշտ է հանել կոշիկներն ու գուլպաները եւ ներս մտնել բոկոտն։ Եվ բացի այդ, պետք է հագնել երկարափեշ տձև խալատներ, որոնք դասված են լինում մուտքի աճակողմյան մասում եւ արդեն քանի միլիոներորդ մարդը դրանք պետք է հագնի։ Իրենց կամքին հակառակ կապույտ, կանաչ, նարնջագույն խալատներով զուգվելով զբոսաշրջիկները անարգել ներս մտան։ ATV-ով հերարցակվող տնից հերու հաղորդաշարի հեղինակ կինոռեժիսոր, երկիչ, արվեստագետ, հայկական 21 հոգիանոց խմբի ղեկավար Վարդան Սարգսյանը խմբի անդամներին համատեղելու հրաշալի նշանաբան էր ընտրել եւ այն կիրառում էր բոլոր հանգամանքներում։ Արդյոք ովքեր են պաթետիկ ոճով դիմում էր ներկաներին։ Հեյ, միացույլ որոտում էր խումբը, վեր բարձրացված բռունցքների բույլով եւ բոլորը բավարարված էին, քանզի հայկական ոգին ամենուր զգացվում էր այդ արևելաշունչ երկրում հնդիկների համար հավերժ անհասկանալի կմնա այդ միաբանությունը։ Ճարտարապետական կոթողն ինքնատիպ էր ազդեցիկ։ Մի խումբ մարդիկ մսկիթի խոշերում ծալապատիկ նստած իրենց սուրբ գիրքն էին ընթերցում։ Այնուհետև խումբը շարժվեց դեպի հին լվացքատուն։ Այդա տեսնելու բան էր լվացքատում, աշխարհի մասշտաբով եզակի աշխատատեղի, բաց երկնքի տակ։ Միջին դարերի մանուֆակտուրա այդպես կբնորոշեր յուրաքանչյուր ոգ։ Քարե գուրերի մեջ սպիտակ եղենը, թերևս որոշ ժամանակ լվացքափոշու լուծույթի մեջ դնելուց հետո սկսում են մեծ թափով խփել քարերին։ Այնուհետև փութաջանորեն տրորում են ապա լցնում քարե գուրերի մեջ եւ իրենք եւս մինչև կուրծքը մտնում ջուրը սպիտակեղենը մոլեգնորեն թափահարելով երում է աշխատանքը սուր հոտերի եւ տակ գոլորշու խառնուրդը քիթ է դրատում եւ յուրաքանչյուր գործ կատարող իրեն իր աշխատանքի տիրակալն է համարում քանզի այն կատարում է արժանապատվությամբ ու հպարտորեն եւ ամենակարևորը գործազուրկ չէ։ Իսկ Բաքում փռված ջերմակ սրբիչները սպիտակեղեն նուղակի կեղտամճուղ էին։ Գորշ գույնի։ Այնուհետև իրականացվեց էքսկուրսիա դեպի ամենամեծ հինդու տաճարը՝ Ակշարդամ։ Այս համալիր կազմի մեջ շքեղաշուկ տաճարից բացի մտնում են մի քանի հիասքանչ այգիներ, թանգարաններ, մեծ մշակութային կենտրոն։ Այստեղ կարելի է ծանոթանալ Հնդկաստանի ազգային առանձնահատկություններին եւ ավանդույթներին։ Այս հոյակերտ տաճարը կառուցվել է առանց որևէ մետաղական իրի օգտագործման եւ առանց ցեմենտի։ Բետոնն օգտագործվել է միայն հիմքի կառուցման ժամանակ։ Մնացած ամեն ինչը քարից է։ Շնորհիվ իր հսկայական չափսերի 12 հեկտար Ակշարդամը ներառվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Եվ այսպես հեքիաթային Ակշարդամ Այն կառուցվել է 2005-ից 2010 թվականներին եւ ամենամեծ հինդու տաճարն է Նոր Դելիում, Նյու Դելի։ Կառուցվել է Սվամինարայան Աստծո պատվին։ Տաճարն առինքնող է եւ հիասքանչ։ Այստեղ արկա աստվածների արձանները ձուլված են մաքուր ոսկուց եւ ներդաշնակվում են ճաշակն ու նրբագեղությունը, իրականն ու աստվածայինը։ Ամենամեծ արցանը Սվամի Նարայան Աստծո հսկա ոսկեձույլ արցանն է։ Իր կողքին գուրուների արցանները։ Գուրուները ուսուցիչներ են եղել, հիմնականում հոգևոր ուսուցիչ։ Տաճարի ներսում դրված են հինդու կրոնի մյուս աստվածների՝ Շիվայի, Պարվատիի, Ռամի, Սիտայի, Կրիշնայի ոսկեձուլ արցանները եւս։ Տաճարը երիզով արցանախումբը փղերի քանդակների պատկերներով է։ Դրանք շատ-շատ են։ Ճարտարապետության հրաշալի կոթողներ եւ խիստ ուսուցողական են։ Այս համադրությունը Փիղմայրիկի դաստիարակությունն է փոքրիկ փղիկի չարություն չանել եւ միջավայրին մշտապես օգտակար լինել։ Մյուսը կյանքի հավերժության գաղափարն է արտացոլում՝ բազմաբովանդակ ու գեղանի։ Երորդը մարդու նկատմամբ տածած հավատարմությունն է ցուցանում եւ այսպես շարունակ տասնյակներով փղերի խոսում կերպարներով ու խորիմաստ, որոնք խորհրդանշում են խաղաղություն, սեր, հավատ, քաջություն, մարդու եւ բնության միջև եղած կապն ու ներդաշնակությունը։ Այնուհետև խմբին սպասում է հսկայական մշակութային կենտրոնը Ակշարդամի տարածքում, որտեղ բազմաթիվ խորհրդանշական դահլիճներ կան, ուր 5-ից 10 րոպե տևողությամբ խորհրդավոր ներկայացումների տեսքով բեմադրություններ են ցուցադրում մարտանման ռոբոտները, պատվելով Սվամինարայան Աստծուն եւ ներկայացնելով նրա կյանքը մանկությունը, պատանեկությունը, գործունեությունը։ Հենց այստեղ էլ բոլորին սպասվում էր կախարդական ճամփորդություն։ Այս անգամ ձևավոր նավակներով ու հիասքանչ նեղուցով։ Թվում է հայտնվել ես գունազար թեքյաթում եւ ինքդ էլ այն արարողներից մեկն ես։ Աչ ու ցախ տեղակայված հիասքանչ մանեկենները Գունագեղ արձանիկները չքնաղագեղ կոլորիտին համահունչ առանձին պատումներով եւ սրախներով պատմում էին Հնդկաստանի կյանքին ու կենցաղին վերաբերող ամեն ինչի մասին, սկսած զինագործությունից, ավարտած սիրով ու նոր ընտանիքի կերտմամբ։ Տպավորություններն անբացատրելի են ու անմոռաց։ Սիրտը թորդում է զգացմունքների հեղեղից։ Կանզի դու ինքդ էլ աշխարհ կոչվող այս կախարդական արարման կերտողն ու մի մասնիկն ես։ Ակշարդամն առավել սքանչելի ու առինքնող է գիշերը, բյուրավոր լապտերների լույսերի ներքո։ Այն իրավամբ կարելի է համարել աշխարի հրաշալիքներից մեկը։